ikaze mu kiganiro jigikira naguke mutegurirwa n'ubuserukizi bw'ishyirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mu mugambi wishinze gushyigikira abenegihugu b'abarundi mu bikorwa byo kwiteza imbere no kunagura imibereho yabo muri kino kiganiro murahamenyera ibitari bike mu biriko biraranguka ingene biriko birarangurwa n'akarusho byazaniye abenegihugu bashyigikiwe n'uwo mugambi shyigikira naguke mu gitunganirizwa na population media center pmc bagenzi muri ko murakora ikiganiro bya radiyo isanganiro muri kano kanya nk'uko mubyumvise n'ikiganiro nshigikira na guke Eh, ikiganiro mushyigikira na guke akaba ari ikiganiro mutegurirwa n'ubuserukizi bw'ubumwe bwa buraya ubicishije muri population media center ikiganiro kikaba gitegurwa mu bikorwa by'umugambi wihaye ihangiro ryo gushyigikira bene gihugu b'abarundi mu bikorwa byo kwiteza imbere no kunagura imibereho yabo umugambi bise nshyigikira guke ari wo resilience mu gifaransa imyaka ishika itanu iriko irarumana uwo mugambi utanguye gushyirwa mu ngiro mu bisata byabo bitatu ari byo tubeho neza twiteho amagara n'umuco w'iterambere uno munsi muri kino kiganiro tuza gushimikira ahanini ku byaranguwe mu gisata cy'umuco w'iterambere aho tuza kurabira hamwe ingene abashyikiriwe n'ibyakozwe muri icyo gisata bashoboye kunaguka mu byo kwiteza imbere biciye mu masoko ntanganguvu yisubiriza nuko rero mukamenya yuko uwo mugambi resilience mu gisata cyawo cy'umuco w'iterambere wihaye ihangiro ryo kuronsa amasoko ntanganguvu yisubiriza imiryango ishi k'ibihumbi mirongo itatu na bibiri mu ntara usanzwe urangurirwamwo kuronsa amatara amashure ashika mirongo umunani n'amavuriro mirongo itanu eka no gutuma imiryango ishika ibihumbi mirongo itatu na bitanu ikoresha amashiga aziganye inkwi gutyo agakingira ibidukikije mbega none abenegihugu baronkejwe ayo masoko ntanganguvu mu bice uwo mugambi wakorewemwo eh, bayakamishije gute mu byo kwiteza imbere icyo ni kimwe mu byo tuza gushimikira ko muri kino kiganiro cy'uno munsi turafite umutumira hano muri studio uwo nawe ni Remi nimubona akora mu ishirahamwe AFC ni rimwe mu mashirahamwe yashize mu ngiro ibikorwa by'igishatsa cy'umuco w'iterambere Remi ndaguha ikaze muri kino kiganiro eh, murakoze cyane nibaza ko nabivuze neza ni Remi nimubona yego mwabivuze neza cyane yego mukorera mbega neza neza mwebwe mu ntari Eh, dukorera mu ntara zitatu ni intara za eh, kayanza ngozi hamwe na kirundo naho dukorera muri izo ntara si amakomine yose kuko umugambi uragabuwe hagati uragabuye hagati y'amashyirahamwe atandukanye ariko arawushyira mu bikorwa yego murakoze cyane turaza kuwinjira neza na neza eh, mu nda y'ibyo byose kugira ngo abariko baratwumviriza bitahure abandi baza kugira icyo bashikirije muri kino kiganiro kubiri ko birarangurwa muri ico gisata cy'umuco w'iterambere ni Gerard akaba nakorera ishira ryitwa Elvia hamwe na Nadeje kwizera akorera GVC abo bose baraza kutubwira aho bariko barakorera ivyaranguwe eka nicyo byafashije abashikiriwe n'ibikorwa by'uwo mugambi na cyane cyane mu bijanye no kwiteza imbere biciye muri ibyo by'amasoko ntanganguvu yisubiriza turaza guha ijambo abenegihugu mu ntara ya ruyigi e, boba barateye imbere cyangwa hari icyungu icyo biyunguye mu buzima bwabo bivuye kuri ibyo bikorwa by'igisata cy'umuco w'iterambere bakaza kuba bari kumwe na mugenzi wacu pacifique cyubahiro muri kino kiganiro murazi ko tubaza ibibazo hanyuma mukishyura mukironkera ubushimwe bushimishije eh, tubibutse yuko tubaje ibibazo mushobora kudutelefona mukishyura canke mukatubipa telefona mukishyura ivyo bibazo kuri mikro ni Ndondo François Mugabe bw'ivyuma kabari Alphonse Ekubwimana turongeye kubaha ikaze muri kiganiro gushyigikira naguke n'ikiganiro mutegurirwa n'ubuserukizi bw'ubumwe bwa buraya ubu mu ishyirahamwe population media center uno munsi ikiganiro kikaza gushimikira ahanini Eh, ku byaranguwe mu gisata cy'umugambi munini wiswe resilience mu gifaransa ariwo nshikiranaguke eh, umugambi usanzwe ufise ibisata bitatu nk'uko mwama twama tubibashikiriza igisata eh, kijanye n'iby'amagara y'abantu twiteho amagara igisata kijanye n'iterambere biseho tubeho neza hamwe n'igisata cy'umuco w'iterambere Eh, ahanini gishimikira ku masoko ntanganguvu eh, aturutse ku mishwarara y'izuba cyangwa amasoko ntanganguvu bise yisubiriza nuko rero uno munsi tukaza kurabira hamwe ahanini eh, ingene ibikorwa bitegekanije muri iki gisata cy'umuco w'iterambere nibaza ko ntihenze ah, ntimihenze eh, abisi ni ishyirahamwe rimwe mu mashyirahamwe yandi asanzwe ariko arashyira mu bikorwa umugambi eh, umuco w'iterambere uri mu gisata canshigikira naguke ego mbega neza na neza mwebwe mwagize muti mukora mu ntara za Kayanza Kirundo nangozi nangozi mwahakoze iki mutubwire kugira ngo bari ko batwumviza buve neza neza mbega mwakoze iki Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo eh, mu ntara za eh, kayanza ngozi hamwe na kirundo ishyirahamwe hasi mu mugambi umuco w'iterambere uri mu mugambi munini ufashwe mu mugongo n'ubumwe bwa buraya umugambi shikirana guke ishyirahamwe hasi ryakoze mu bisata novuga nka bitatu hariho guha gufasha abenegihugu kuronka umuyaga nk'uvuye ku mishwarara y'izuba mu mihana iwabo mu ngo zabo mhm. hakabaho icyo n'igice cya mbere hakaba eh, eh, gufasha amashuri n'amavuriro kuronka umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba mu ntumbero y'uko bakora imirimo eh, basanzwe bakora muri ibyo bisata ariko icyo no kwita umuyaga nk'uburenze ko bakoresha ngaho ku mashuri no ku mavuriro ugaca ukoreshwa mu bikorwa by'iterambere dushobore kuhitamo ababibereye abitunganije gusumba abandi bashobora kubyaza umusaruro uwo muyaga nkuba uri ku mashuri cyangwa ku mavuriro muti byagenze gute mhm. mbere yuko twinjira ido n'ido muri ibyo ingene byagenze tubwire uyu muyaga nkuba mugira muti muronse imiryango ni umuyaga nkuba nyabaki bimeze gute eh, uwo muyaga nkuba turonse imiryango eh, ni umuyaga nkuba uva ku mishwara y'izuba eh, ibico twita eh, mu kirimi cy'ikinyamazuru eh, solar home system ni ukuvuga eh, amatara abonesha mu miryango mhm. si kugira ngo kugira ngo bisununure mu kwiteza imbere ukundi mugabo bisononura mu by'imibano abana baraheza bakiga neza mhm. bagaheza bakaduza umwimbo ku ishuri hanyuma kandi no eh, n'abapfasoni bariko barakinjika baraheza bagakora ahantu hameze neza hama bigaheza bigafasha ya myotsi eh, abantu bakoresha amabuji cyangwa ibindi bakaba eh, barabishyize ku ruhande ni ukuvuga yuko yaronse ubwo burenganzira cyangwa yaronse iyo soko yari amashyirahamwe yerekana yuko azanye ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru bifite icyo bita certification verasol icyo kuba afise ubuziranenge mhm. eh, butuma yemerwa yuko ari amatara akora neza ugereranije n'aho isi muri ibi by'umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba igeze hano ikindi nacyo twaraba twaraba ubushobozi kuko iki twagikoresheje icyo twita eh, approche marche mugabo tugashigikira iyo eh, miryango ko tuzi neza ko uburyo bwabo atari uburyo atari bwinshi atari bwinshi turabashigikira kugira ngo barihe make cyane mhm. eh, hama igice kindi duheze tubashigikire ni ukuvuga yuko barayagura umugabo bakayagura eh, mufatiye ngira ngo ku mikoro yabo ku bushobozi bw'abenegihugu ku buryo tutabazanira ikintu ngo kibananire hama kandi gituma eh, hari uko kuyagura nuko eh, inyuma y'uyu mugambi turashaka yuko ibyo bikorwa bibandanye mhm. eh, abenegihugu bakabona akamaro k'ayo matara bashigikiwe inyuma yo kuba bariko barashigikirwa baramaze kubona akamaro akaba ari igikorwa keza kishobora kikabandanya kuko amashyirahamwe yaramaze gushika kuri iyo mitumba turimo muri izo ntara zitandukanye twababwiye rero ayo matara eh, mu ishyirahamwe abisi twarashoboye gushigikira imiryango irenga ibihumbi bine bariko yakoresha bariko barayabyaza umusaruro abana biga neza hanyuma n'ibikorwa bikorerwa muri izo eh, muri izo ngo zigaheza bigaheza bigakorwa hari umuco ukwiye utuma utuma kandi eh, bashobora kwikingira kuko umuco udakwiye nawo uteza ibibazo byinshi hari indwara z'amaso hari eh, ugera eh, ku mpera z'ukwezi wakoresheje menshi cyane gusumba rya tara uzokoresha baguhaye garanti y'imyaka ibiri ni ukuvuga yuko rero iryo tara rero rikoreshwa n'imishwarara y'izuba iyo bakije mbega bice bisoro bikagenda gutika rirafise akantu ngira ngo bashyira ku zuba gatuma eh, uwo muyaga nkuba winjiramo bigenda gute ego iryo tara eh, nk'uko eh, twabivuze rikoreshwa n'imishwarara y'izuba ako gaplake ako gapurake kagaheza kagafata iyo mishwarara hari urugezo uh, kakwereka yuko kuzuye mm-hmm. kamaze kuzuye urugezo gakurako uraheza ukagakoresha uh, gafise imico itatu uh, yo kubonesha mm-hmm. ushatse urashobora kubonesha cyane mushobora kubonesha bigereranye cyangwa ukabonesha bisanzwe kandi eh, iyo mico yose irashobora kubonesha bivanye n'icumbi ukeneye ko kibona ingene kingana mm. hanyuma igitandukana iyo ukoresheje iyo mico eh, uwa mbere wa kabiri cyangwa uwa gatatu ni igihe eh, rimara kugira ngo umucana wagiyemo ushobore guhera usubire gushaja ku zuba yego mbega nk'umugereranije umara iminsi ngaho iwawusharije neza uko iryo tara warisharije neza rikuzura Eh, umara hagati y'amasaha mirongo ine n'umunani na mirongo irindwi n'abiri bivanye n'ingene wagiye urakoresha ibintu bakubwiye umuce wa mbere uwa kabiri cyangwa uwa gatatu mm. murumva ko urikoresheje neza rero urashobora kumara mbere n'indwi yose bivanye n'ingene urikoresha neza cyane yego umaho muti rero muri izo ntara mukoreramwo Eh, kayanza ngozi kirundo imiryango ishika ibihumbi bine ayo matara bari barayaronse ego muri izo ntara eh, imiryango irenga ibihumbi bine iramaze kuyaronka aho turi ku matara eh, ayakoresha mu miryango hanyuma umuyaga nkuba nabo uyu bakoresha ku mashuri n'amavuriro bimeze gute kuri umuyaga nk'ukoreshwa ku mashuri no ku mavuriro naho nyine twarakoranye n'abatandukanye Uh, kugira ngo mu gushira mu ngiro uh, ico gikogwa uh, muri icyo gisata twarashoboye guha umuyaga nkuva ku mishwarira y'izuba amashuri mirongo ibiri n'atanu ari muri izo ntara zitatu mhm. hama kandi kuri ayo mashuri haca hajaho ni kimwe nari navuze yuko umuyaga nkuba bakoresha kuri kuri ibyo bisata haba kuri iryo shure ubukwiye mugabo tugize icyo twita dimensionnement ntitubaho ukwiye ntitwabaho ukwiye gusa uwo muyaga nkuba wavuye he bikora gute Eh, ingene bikora mm. eh, ni umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba nk'uko twabivuze ni umuyaga mm-hmm. nkuba wisubiriza ni ukuvuga yuko eh, ni ni amaplaque n'amaplaque mm, n'amaplaque mm-hmm. hakaba hariho amabatterie hakaba hariho amanduleur amaregulateur mugabo bikoreshwa n'umuyaga nkuba uva ku mm-hmm. no kuvuga yuko eh, dushiraho eh, amaplaque ku mando ze ku mashuri hanyuma hakaba n'amabatterie aheza akawustoka mm. hanyuma ugaheza ugakoreshwa hanyuma gukoreshwa eh, mu gihe mu gihe atazuba riko riraka haba hari ubukwiye muri stock muri ayo mabatiri hanyuma izuba ryatse ugasubira eh, amabatiri agasubira akabashaje akunzura rero ugaheza ugakoreshwa haba mu kubonesha haba mu gukora ibikorwa eh, bikorerwa ku ishuri cyangwa ku ivuriro hanyuma icyo um, umuyaga nk'uburenga ko niyo duheza tukarungika eh, muri ya nyubako mu nyubako ku ishuri tuyita hub hub energy Mhm. aho rero hakoregwa eh, n'uwo twita rwiyemezamirimo cyangwa umu entrepreneur eh, twahisemo mu bandi kubera yitunganije neza twarabiye hamwe imigambi y'iterambere yashize imbere mhm. ishobora gukoreshwa n'umuyaga nkuva ku mishwarara y'izuba hanyuma uwo twahisemo tweza tukamushigikira kugira ngo ashobore gutangura ibyo bikorwa mu bijyanye n'ibikoresho kugira ngo ashobore gutangura neza rero eh, abo ba rwiyemezamirimo bariko barakora hari ibikorwa bitandukanye nko ku mashuri baba bafise eh, hariho amasano do coiffure ayo eh, masano do coiffure abakiriya ba mbere baba ari abanyeshure biga ngaho kuko amashuri afise abanyeshuri batari bake mhm. hariho eh, amatelier de couture akoresha uwo muyaga nkuba naho nyene abanyeshuri n'abandi baba ngaho muri iyo micungararo abari bo bantu ba mbere bakenera izo serivisi ziri ngaho si ivyo gusa hariho uh, no kuroshaja amatelefone cyangwa amabatiri ibya bikorwa batahora baronka aho babikora byatuma mhm. bagenda ibirometero byinshi ubu barabisanga kuri iyo mitumba turi ko turakorera ko muri umugambi umuco w'iterambere haba ku mavuriro cyangwa ku mashuri ego aho rero niho nagira ntiduhagarare eh, kuko oh, ni na ho twagira tutigane ucuno munsi gishingiye aho tuza kwerekana neza na neza dufati kuri ivyo byaranguwe muri ico gisata cy'umuco w'iterambere mu mugambi resilience ufashwe mu mugongo n'umwe bwa buraya e, turabe neza na neza ibyo bikorwa byo kwiteza imbere biriko biraranguka dufatiye kuri ivyo mwebwe mwaranguye mu gisata cy'umuco w'iterambere mugize muti ku mashure ngo ashika 25 yararonkejwe umuyaga nkuba mbega aho hose Eh, neza na neza mugize muti mwaratoye ah, bamwe mu bashoboye kwashikiriza imigambi bashaka gushyira mu ngiro hanyuma eh, bayikorera aho nyene nko kuri ayo mashuri mugabo bagakoresha umuyaga ngono gira ati urenze kuwo mwageneye iryo shuri neza na neza hariko hakogwa iki mugerageje kutwereka kugira tubibone twumvise mu bavuze by'amasarundo kwa neza na neza hariko hakogwa kuko numva ko aya mashuri atari make Eh, ibiriko birakogwa eh, nkuko nariko ndabiba nariko ndaja ku muriri hariho oh, eh, iki gikorwa c'amasanodo kwa fiyo kumwa hanyuma uwo guyemeza murimo agaheza akaronka uburyo hanyuma agashobora agashobora kwiyungunganya agashobora kuduza umutahe wiwe hama akabandanya akora ariko rero kuri iki mhm. iki kidufasha iki eh, kidufasha yuko eh, inyuma yo gushyiraho eh, uwo muyaga nkuva ku mishwarare y'izuba kuri ayo mashuri harakeneraho bikora mhm. ubwo buryo ugasanga ryaba ishure ryaba ivuriro ntibyategekanijwe bitategekanijwe rero harakenerwa iki harakenerwa yuko haboneka ubwo buryo rero uwo rwiyemezamurimo aba ariko arakorera muri icyo kibanza mhm. eh, muri eh, mu nteguro y'umugambi aba yaragize arashiraho uburyo eh, igice cy'uburyo azoronka azoza arashira mu kigega cy'intega bizoza kizokoreshwa mu ntumbero yo gusubiriza ikizoba cashade cyangwa icononekaye kugira ngo ibyo bikorwa byakozwe muri uwo mugambi nshigikirana naguke ntibize eh, bice bihagarara ahubwo bizoguma bibandanya ariko akoreshwa ingufu z'aho hantu nyine mm. mu majyambere make ni nk'uko eh, yoba nawe nyine eh, ariko arariha kubera ko aba yaronse n'umuyaga nkuba ngira ngo ufise aho wavuye Eh, ntitwovuga ko aba ari mm. karariha ko ntarihishwa igiciro nyezina mhm. cy'ibyo aba yaronse mm. mugabo asabwa yuko n'intererano atanga mu ntumbero y'uko ibikorwa bye bitazohagarara kandi n'ibikorwa by'ahakorera bitazohagarara ari ku ishuri akamenya yuko ariko aratanga intererano kugira ngo azoguma ariko arahakorera yiteze imbere hanyuma abana biwe kuko benshi baba ari abo ngaho kuri uwo mutumba bamenye yuko bazobandanya biga baronka umuyaga nkuba Eh, ishuri rikeneye eh, kugwiza ibibazo bashobora kubikora atakibazo hanyuma kumva yuko ari igikorwa akora akunze nawe ubundi kuko eh, tuvuze ngo arihe igiciro nyezina mm. usanga bisaba byinshi Eh, umuntu ariko arakora iyo migambi eh, ahantu hari kuko eh, ahantu kure y'amabarabara n'ibindi usanga atashoboye kuronka ubwo buryo ariko rero harimo gushigikira abo bantu gushigikira ayo mashuri cyangwa amavuriro muganga no gushigikira abo rwiyemezamurimo ntibariha menshi angana n'igiciro cy'icyo kibanza ariko intererano batanga ntizofasha kugira ngo habe icyo twakwita kubandanya kuri ibyo bikorwa naho atobakiriho abariko barashigikira yego nico gituma ngira ngo no kugira mu mutore e, mugira ivyo mufatiye ko cyane gose mm. e, kugira tumutore tugira ivyo dufatiye ko imbere ya byose tubanza kuraba mbega imigambi yashize imbere ni migambi ibana neza n'ibikorwa nyezi n'ibikorwa e, twagize bene gihugu mbega ibyo bakenera n'ibiki mhm. ibyo basanzwe bakenera hanyuma tumaze kumenya ibyo bakenera twaranababaza mbega ibyo mukenera murashobora kubirihira murashobora kubigura bakatubwira mhm. ati iki kizi imbere iki kitsi ico gihe sico dushira imbere ibyo rero biza imbere nivyo twahisemo ko bikorerwa muri muri ivyo bibanza kuko byagaragaye eh, yuko kwari ugushaka cari ikintu gikenewe nabo nabo bene gihugu kandi gihuye nibyo turiko turakora kuko byari bisanzwe bikoresha umuyaga nkuva ku mishwarara y'izuba egome eh, remi ni mubona nibutse bariko baratumviza ko akora ah, mwishira hamwe afsi ririko rirashira mu ngiro ibikorwa by'umugambi inshigikira naguke mu gisata cy'umuco w'iterambere e, bakaba bakorera mu ntara za Kayanza Ngozi Kirundo mwumvise yuko hari bitari bike bimaze kurangura muri uwo mugambi mbere nibindi eh, Eh, biri eh, mu byo guteza imbere abenegihugu na cyane cyane eh, mu kugira ngo amikoro yabo yiyongere ibikorwa rero barangurira ahasanzwe harakora ibikorwa by'umuco w'iterambere na cyane cyane nk'aha ku mashuri yamavuriro umuyaga nk'ubu wararenze kuba baratanze muri ibyo bibanza ugakoreshwa n'abenegihugu batowe kugira ngo bashobore gukora igikorwa giteza imbere abatari bake aho gikorewe nuko muringa bw'ibyuma baratweretse yuko Gerard e, yoba ari ku murongo Gerard muratwumva Allô Eh je ndabona Ego eh turiko turagaruka ku byarangutse mu gisata cy'umuco w'iterambere w'umugambi resilience mbega mwebwe eh, muri Elvia eh, ibyo mwaranguye ahanini nibihe mwo bidushikira ko mubanje kwidondora neza abariko baratwumviriza eh, mu buhayi mu mugambi w'iterambere mu gisata cy'umuco w'iterambere yego Halo. Yegome ndabumva. Bo, Halo, nibaza ko imirongo itameze neza mu kanya turasubira twakoreje Gerard atubwira ibiriko birarangurirwa mu ntara ya ikiganiro n'inshigikira naguki. eh, tukaba rero hamwe ibikorwa byaranguwe mu gisata cy'umuco w'iterambere cy'umugambi resilience ariwe nshikira naguke ahanini ibikorwa byatumye abenegihugu bashobora kurangura imigambi yo kwiteza imbere twumvise byakorewe mu ntara ya Kayanza Ngozi na Kirundo biciye muri rimwe mu mashiramwe ashira mu ngiro ibikorwa byo mugambi e, ari ryo AFC ubu naho dukubitire mu ntara ya Ruyigi eh, aho ishiramwe Elvia naryo nyene rikorera ngo bitari ibike eh, Gerard akaba ari ku murongo ngira ngo aratwumva Gerard muratwumva Ego me mbega mubanza mukatwidondora kugira ngo bariko baratwumviriza bamenye ati tuko tuvugana na naka nalo yego me muratwumva tubasabe muhanze mwidondore Gerard amazina ya yose ndabumva nabi pe Gerard biko biragorana euh, mugabo twe turakumva Gerard euh, tutatebye reka tuduge ku ngingo y'ikiganiro cyacu cy'uno munsi mbega muri elvia iyo mu ntara ya ruyigi eh, ibikorwa muri ko mwaranguye cyangwa mu kiriko murarangura mu gisata cy'umuco w'iterambere byo bibi Eh, ibice ibikorwa twaranguye muri heriviya biri mu bice bitatu nabyo dukoreshwa n'imishwara y'izuba hariho n'udukoresho dusharije amatelefoni hanyuma hariho n'amamashini asya umuceri naho ntarashika zabo komande yaramaze kuba harategekanijwe rero n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'imishwara y'izuba mu gukora mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere aho mm-hmm. twavuga n'ibijyanye n'amasaro byo kwa shenge mm-hmm. hanyuma mu mufuka wa gatatu ujyaho ibidukikije twarateye ibiti imisozi mm-hmm. isanzwe itambaye n'imisozi usanga nta biti biriko eh, hanyuma n'ibi bijyanye no gusharija ngira ngo gusharija amatelefone n'ibindi neza na neza mutubwira ibi bintu bikora gute kugira ngo bikorane n'imishwarare y'izuba bimeze gute neza na neza mugerageje kubidusigurira sinzi ko numvise neza ikibazo ariko amapomu afashwe n'imishwara y'izuba mhm. twatanze cumi n'imwe eh, zitatu mu ntara ya rutana amadekorutikeze ntayashika mugabo komande twagize y'amadekorutikeze umunani hanyuma ibyo bikoresho byo kwisuganya kugira baronke amikoro ni nka mirongo itanu na dutandatu Mhm. mbega none bikora gute iyo tugize tuti ngo bikoreshwa n'imishwarara y'izuba abariko baratwumviriza barashobora kudatahura neza ingene bigenda ipompe ikoreshwa n'imishwarara y'izuba urusyo rusya ngo rukoresha imishwarara y'izuba bigenda gute bo dore nko ku mapompo amapompo twari dusanzwe tumenyereye akoreshwa n'amaguru mhm. kugira ngo ashobore kuduza amazi byongereza eh, amikoro yabo bigenze gute mbega bararihisha mutubwire ingene bigenda kugira ngo eh, bibi bikoresho kuko bisahiriza mu butunzi bwabo bwa mbere harabanje kuba ibyiga by'ibanze kugira ngo tumenye abatwobaha ipompo abatwobaha urusyo abatwobaha imashini umuceri rero nta muntu uri kubara ipompo adafite itongo ryo kurima nk'ibi bikoresho mhm. ibi bikoresho birarenze iyo myaka mhm. ni ukuvuga hagize igipfa muri iyo myaka ibiri eh, dufitaniye amasezerano n'ababizeye ko ari bubaheza bakabikora yego urakoze eh, gerard mukanya duhava dukubitera mu ruyigi nyine hari mugenzi wacu eh, pacifique kugira ngo aduhe bamwe mu baronkejwe eh, ibyo byose muhejeje gushikiriza batubwire ingene ko barabikoresha muga imbere y'uko dukubitera ahari mugenzi wacu pacifique cyubahiro reka tubanze tuje mu hamwe gvc aho umupfasoni na deje kwizera nawe nyine atubwira ibiri ko biraranguka ni mu kanya ikiganiro nishigikira naguke akabiri ikiganiro mutegurwa no guserukiza bumwe bwa buraye mu Burundi biciye muri Population Media Center mu bikorwa by'umugambi nshigikira naguke ari wa resilience mu gifaransa aho tuca hirya no hino ibiriko biraranguka muri uwo mugambi uno munsi twaramutse e, turabira hamwe ibiriko biraranguka mu gisata cy'umuco w'iterambere kimwe mu bisata bitatu bigize uwo mugambi ahanini turaba ibikorwa byaranguwe ingene biriko birashigikira abenegihugu mu bikorwa barangura by'iterambere na cyane cyane ibijanye n'umuyaga nkuba nugira ati uturuka ku mishwarara y'izuba canke amasoko ntanga nguvu yisubiriza ingene ariko arashikira abenegihugu mu kwiteza imbere mu bikorwa byabo barangura kandi bibinjiriza alo egume nangize ntimukore ishiramwe JVC riri eh, mu mashiramwe ariko ashira mu ngiro ibikorwa by'umugambi resilience nibaza ko ntibeshe umurongo nturiko uracamwo neza eh, ngira ngo uh, tuhava dusura kumwakura kugira ngo tuvugane neza Allo Allo ntibiri ko biragenda neza iby'amatelefone mu kanya turasaba mugabo ibyuma basubire bamwakure eh, mugabo nubamenyesha ko muri kino kiganiro nshigikirana naguke rero nk'uko mubizi dusanzwe tubaza ibibazo ibibazo bikabazwa na cyane cyane dufatiye ku ko biragarukwa ko muri icyo kiganiro eh, muri kino kiganiro turaza kubabaza eh, ku bijyanye n'ikomine n'intara ikiganiro cyagendeye uno munsi aho muraza gukurikira mugenzi wacu Pacifique cyubahiro ahazo baherereye ikibazo kigira kabiri tukaza kubasaba kutubwira igisata e, cy'umugambi nshigikira naguke e, eh, cyashize mu ngiro ibikogwa e, eh, bijanye n'amasoko ntanganguvu yisubiriza nicyo kibazo cya kabiri ikibazo kigira gatatu akaba ari igikurikira mukaza kutubwira ishyirahamwe ririko rirashira mu ngiro ibikogwa uh, rimwe mu mashyirahamwe ariko arashira mu ngiro eh, ibikogwa by'umugambi eh, resilience mu gisata eh, cy'umuco w'iterambere mu ntara tuzuba twagendeye uno munsi muraza kuyumva ikibazo kigira kane kiza kugaruka ahanini ku ntara zibiri muraduha intara zibiri aha ariko hararangurirwa ibikorwa by'umugambi resilience ariwo nshigikira naguke mu gisata cy'umuco w'iterambere icyo cyo nibaza ko muza kuzitora ko zimwe ziramaze kuvugwa ikibazo kigira gatanu mukaza kutubwira eh, nugira ntishyira hamwe rifashe mu mugongo eh, mu by'uburyo uyu mugambi wa resiliyanse ari wenshyigikira na guke Ndabumva. Yego me, e, turi mu kiganiro nshigikirana guke cy'umugambi nshigikirana guke nyene ari we resilience mu gifaransa tuko turabira hamwe ibyaranguwe n'amashira hamwe e, eh, ari muri uno mugambi mu bikorwa by'igisata cy'umuco w'iterambere e, mwebwe ishyirahamwe ryanyu rya JVC riri muri aya mashira hamwe ari kwashira mu ngira ibi bikorwa mbega kubijanye n'ibikorwa uh, biteza imbere abene igihugu muri iki cy'umuco w'iterambere mm, nogira ntibijanye eh, n'aya masoko ntanganguvu eh, yisubiriza cyangwa ngira ngo eh, umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba mwebwe mwaranguye ibihe mutubwire naho muri ko murabirangurira hmm, murakoze cyane twebwe twamenye ibikorwa bijyanye n'imigambi imbere ku benegihugu mu ntara za Bizi Cankuzo na Muyika twarashoboye gushyigikira imigambi cumi n'ine mu ntara ya Dabigi na Cankuzo Cankuzo turashyigikira imigambi cumi n'enye mu ntara ya Muyika na Ngozi yego mirayigize nti iyo migambi mwashigikiye eh, kuri abo bene gihugu bari muri izo ntara musaze mukoreramwo eh, ihuye gute n'iyo mishwarara iturutse uyo muyaga nkuba w'imishwarara iturutse ku zuba bihuriye hehe mm. murakoze cyane eh, dutanze nk'akarorero hariho imigambi yo gushyiraho amafaranga y'amazu ay'amazu usanga banyweramo imishatsi mhm. muri iyo migambi rero twarasabye ko ahantu umwenegihugu yashyigikira akoresha umuyaga umuyaga nkuba wa videwo mhm. baciye tubafasha n'amikoro bari basanganywe umugambi urabongerereza kugira ngo bagure e, amasora bayita amasola kugira ngo bashobore gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku mushwarara nzazuba bigenda gute imiswi yavuye mu magi yabundikiriwe mu mashini akora kubera ya mishwara ya nzazura mhm. ego hakaba hariho n'amasekretariya hajya bandika eh, bandika ibintu bagasohora ibintu ku buhinga bwa none bakoresheje amamashini nyabwonko mbese mugabo ayo mashini akoreshwa n'umuyagankuba uvuye ku mishwara ya nzazura harimo sarondo kwasire zitatu hakabamwo na sekretariya zibiri hakaba n'izindi aho ni ku migwi y'abakora ku giti cyabo umwe umwe mhm. hakaba n'indi migwi ibiri ikora muri rusange ikoranye n'abandi umwe n'uwasarando kafe n'uwundi ufashanya mu gufasha mu korora inkoko bikoreshejwe n'ubwo buhinga bwa none nyine byo gukoresha imishwarambazi mu kubundikira mu kubundikira amajwi akajya mu mitwi hanyuma umugambi ukabandanya mhm. mu cyankuzo hari imigwi turi kutubashyigikira hanyuma i muhinga hari imigwi eh, hari imigwi itanu ingozi hakaba imigwi itandatu yego birashobora kandi izina nk'uko birakora na neza ntega ego mupfasoni eh, na deje murakenewe cyane ku byo mudushikirije biriko biraranguka iyo mu ntara ya ruyigi n'izo ntara zindi mwagize muti mukoreramwo reka mukanya kanya tu kubiteranye naho mu ntara ya ruyigi ari mugenzi wacu pacifique cyubahiro akaba ari kumwe n'abariko bararangura iyo migambi eh, ifashwe mu mugongo n'umwe bwa buraya muri no mugambi munini wa resilience mu gisata cy'umuco w'iterambere mukanya turasubira mu ntara ya Ruyigi aho mugenzi wacu Pacifique ari kumwe n'abari koko ko barashira mu ngiro uyo mugambi twumva ico uwo mugambi wabamariye twumva ico nabo nyene bariko barishikana ko mu bikorwa ariko bararangura ikiganiro ni guke ikiganiro eh, umutegurwa n'ubusemukizi bw'umwe bwa burayi mu Burundi biciye muri Population Media Center mu bikorwa by'umugambi Resilience ari inshikiranaguke eh, aho uno munsi twe turabira hamwe ibikorwa birangurwa n'abene gihugu mu byo kwiteza imbere Eh, babishobojwemo eh, n'umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba canke eh, amasoko ntangaguvu yisubiriza mugenzi wacu Pacifique cyubahiro ari mu ntara ya Ruyigi Pacifique uratwumva ndabumva gatanu kuri gatanu yemwe ndumva ko ari gatanu kuri gatanu nyene kuko umurongo uracamwe neza dufatiye ku yindi nyene yariko iramera nk'itugora ego mu Pacifique twagira tuti hariho abene gihugu bariko bararangura ibikorwa byo kwiteza imbere biturutse ku kuba barashyigikiwe eh, n'igisata mm. cy'umuco w'iterambere cy'umugambi resilience rero nshikiranaguke eh, mbega nibyo aho mwagendeye eh, aho mu ntara ya Ruyigi mutubwira muherereye ivyo muravyibonera kuko ababikoreramo batubwiye bitari bike mugabo tuba dukeneye tuti tugire tuti nibyo kuko biriho turavyibonera nibyo muravyibonera Allo Allo allo yego murabyibonera neza ibyo bikorwa biriko birarangurwa n'abene igihugu eh, muri ico gisata cy'umuco w'iterambere mubuhinga bw'ibyuma kumva imbere yuko ntangurangira budufasha kugira dushobore kuvuga twumvikana eh, kuko hariho amajwi amwe ndiko ndumva agatuma adashaka kumvikana neza ariko muri rusange nababwira yuko ndi mu ntara ya ruyigi nk'uko muhejeje kubivuga eh, nkaba nashitse muri komine ya gisuru nkaba ndi ku kigega rusangi eh, uh, rero mu bikorwa bahakorera byo kwiteza imbere ni uko ishyirahamwe eriviya mu mugambi resiliyanse bashoboye kubaronsa urusyo babaronsa ipompo iduza amazi ikavomera imirima ah, babaronsa icyo bise kiyosike itereye yugushaje gushariza amatelefone gushyiramo umuriro mhm. ah, bongera barashobora kuhagira mu bwatsi nk'iduka ari kudandarizamwo amatara akoreshwa mu mazu akoresha imishwara y'izuba Mm-hmm. Uh, imwe imwe bakatoza amahera amajana abiri uh, urusyo nabwo barasya ibinyampeke gusa uh, ni ukuvuga ibigori amasaka uburo ingano ziramutse zibonetse aho rero ku kiro bagaca basaba amahera ijana kandi batubwiye yuko urwo rusyo rubafitiye akamaro cyane kuko bakuva baruronse mu kwezi k'umunani muri mwaka Ah, ubu ah, ku kwezi ku kwezi bashobora gusa itoni irenga kuko nk'ukwezi kw'icyenda ah, baseye itoni n'ibiro birenga amajana abiri byumvikana yuko urwo rusyo rwafashe cyane ku bijyanye n'amatara badandaza amatara y'ubwoko oh, butatu oh, hariho amatara matoya adandaza ibihumbi cumi nindi n'amajana atanu hari abakenyezi bayadandaza bakamenyekanisha mu ngo abo nabo iyo badandaza iryo tara baca kuronka amahera ibihumbi bitanu by'inyungu eh, babika eh, ntayo baba bakoreye hariho ubundi bwoko bwo hagati na hagati nabwo bukaba bugurwa ayo matara agurwa mirongo itatu na bitandatu eh, uwadandaje muri abakenyezi agaca aronka amahera ibihumbi icumi abika hariho ayandi eh, y'ubwoko ashobora e, manini manini bisigura yuko ashobora kubonesha ibyumba bitandatu bakaba bamaze kugurisha muri rusange amatara ashika ijana na mirongo itanu na rimwe e, kuri uno mutumba wa nyabitaka ikindi eh, nakubwira ko nuko bashoboye kumubwira yuko eh, ku bijyanye no gukoresha aha eh, turi muri komine ya gisuru ndabumva egume tubwire eh, ibi bikorwa Eh, nibi byo muri kino gisata eh, cy'umuco w'iterambere eh, mwebwe bibamariye iki mwunguka gute tubwire akamaro akamaro tumariye ni keza kandi kanini cyane mhm. yego tubwire neza na neza mbega mukora iki mwunguka gute bibafasha gute mu kubaho kwanyu oke nk'uko mugenzi wanyu yayibabwiye ni ukuri biradufasha cyane mm-hmm. nko ku bijyanye n'urusyo rusya ibinyampeke ugerageje kuraba ku zindi bakoresha igitoro usanga usanga ikiro ari amajana abiri mm-hmm. ariko wumva ko hariho akarusho twege dusya ku ijana abenegihugu baca baronkera nk'akarusho ku iryo jana tuba twakuye ko ku bijyanye n'amatara nayo kubera turi kure tutarashyikirwa n'ibintu n’umuyaga n'umuyagankuba mhm. ishyirahamwe erebya ryaciye ryiyumvira rizana mu matara aha ku kigo kugira bene gihugu nabo bashikirwe umwe wese akaba ashobora kuyironka bitagoranye kuri icyo gihe ku biciro bitandukanye nk'uko ari ubwoko butatu bw'amatara mhm. rimwe cumi n'ibiri n'amajana atanu ribonesha icyumba kimwe aho n'irindi itatu na bitandatu ribonesha icyumba kimwe muga urashobora gushaka ko telefone kuko ririfitiye n'agasora karyo igumi ntagukiriyemwo nsabimana ntagukiriyemwo mbega mwebwe muri mwishyirahamwe ibyo mm. bibafasha kubaho gute kubaho mm. niko usanga hariho akarusho turi turaronka bivanye nk'aho matara ereviya yazanye ni inyungu ya koperative mhm. none wewe ushikigwa gute nk'umunywanyi wa koperative ushikigwa gute jewe uburyo ishikirwa ni uko bashobora gutegura nk'umugambi mm-hmm. ubu bijyanye n'ingene ereviya ikizana ayo matara ntibashobora kubashikiriza neza ingene byogera ego muracari ko muri ingene muzo ngira ngo muzogabura iyo nyungu canke muzoyikoresha mugabo mwebwe nyine muremeza yuko ivyo bikorwa murangura bibafitiye akamaro kanini ngerageje kubumviriza mutubwire komine n'intara twa twagendeye uno munsi mwumvise mugenzi wacu Pacifique aherereye mutubwire komine n'intara twagendeye uno munsi ikibazo kigira kabiri e, mutubwire rimwe mu mashirahamwe e, mutubwire mutubwire igisata cy'umugambi e, resilience e, kiriko kirashira mu ngiro oh, ibijanye n'amasoko ntanganguvu aturutse ku mishwarara Eh, amasoko ntangavuga yisubiriza canke umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba ikibazo kigira gatatu mutubwire rimwe mu mashyirahamwe ariko ashira mu ngiro eh, ibikorwa eh, vy’uwo mugambi twaramutse tuyaga uno munsi mu ntara mugenzi wacu mwumvise yagendeye ni ikiganiro cyagendeye iki kibazo kigira kane mutubwire intara zibiri ariko hararangurirwamwo Uh, umugambi ujanye n'ibyo by'amasoko ntanganguvu yisubiriza canke umuyaga nkubu turetse ku mishwarara y'izuba hanyuma muce murangiza mutubwira uh, ishyirahamwe rifashe mu mugongo ritanga uburyo kugira ngo uyu mugambi nshikira naguke riwo resilience ushobore kuja mu ngiro tugaruke hano muri studio twabwiye ko dufite umutumire Remi nimubona ntitwabibagiye mwumvise ko havuzwe ibitari bike ibiriko birarangurwa haba mu ntara zindi mbega ayo mashira hamwe e, eh, twagira tuti ariko ararangurira ivyo bikorwa by'igisata cy'umuco witerambere e, mu zindi ntara haraho muhuriye mukorana ego cyane mm. dusanzwe dukorana kuko dusanzwe uh, turi uh, novuga ko turi bene mugabo umwe mhm. kuko dusanzwe dukorera twese umugambi munini naguke eh, hanyuma ibyo dusanzwe turi ko turakora turafise ingene duhura duhanahana ibyiyumviro turabaho aho tugejeje eh, turafise aho duhurira duhurira kuri byinshi ko turi ko dukora ibikorwa bisa naho dusanga dusanga dukorera mu mice itandukanye hanyuma turafise ingene eh, turabira hamwe aho tubigejeje hari n'ikibazo cyahabaye turafashanya tukaganira kugira ngo dushobore kubikora neza yego nugira ntimbere aha niho tuce turangiriza ikiganiro cyacu cy'uno munsi Eh, ijyanye naguke eh, aho twari turamutse turabira hamwe ibikorwa byarangutse mu gisata cy'umuco w'iterambere cy'umugambi naguke ahanini eh, turabira hamwe ibikorwa abenegihugu bariko barangura byo kwiteza imbere biturutse bishobojwe nimi n'umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba canke amasoko ntanga nguvu yisubiriza tukaba twakubitiye mu ntara eh, ya Ruyigi hari mugenzi wacu Pacifique cyubahiro eh, mwumvise rero biko biraharangurirwa eka mbere eh, no mu ntara zitandukanye aho twashikanywe n'abakora muri GVC abari muri LVA eka n'umutumire wacu uno munsi akaba yari Remi Eh, nimubona asanzwe akorera ishyirahamwe avusi ryashyize mu ngiri ibyo bikorwa mu ntara za kayanza ngozi na kirundo eh, rimi ndabakengurukiriye cyane kubona mwadufashije eh, kutwereka ibiri kubera muri uwo mugambi nanjye ndabakengurukiye cyane abedi francois ndondo n'ejo mukeneye ko tubamenyesha ibiri birakorwa turahari ego murakoze cyane nkengurukire abaduteze amatwi muri kino kiganiro twizigira yuko tuza gusanga ubutumwa bujanye n'ibibazo mwishuye hanyuma ubushimwe muze mwirongere eh, kuko burahari nkengurukire na Alphonse kubw'Imana ari muga bw'ivyuma Ndondo François Abed na remeshe kiganiro nkabanda bakengurukire ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho muherereye naho muhejeje gutega amatwi ikiganiro shigikira na guke mutegurirwa n'ubuserukizi bw'ishyirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya mu mugambi wishinze gushyigikira abenegihugu b'abarundi mu bikorwa byo kwiteza imbere no kunagura imibereho yabo muri kino kiganiro mwahamenyeye ibitari bike mu biriko biraranguka ingene biriko birarangurwa n'akarusho byazaniye abenegihugu bashyigikiwe n'uwo mugambi shigikirana naguke mu gitunganizo na population media center pmc